Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Jedanaest rujna 1382. godine u 56. godini života umro je ugarsko hrvatski kralj Ludovik I. Nakon 40 godina, jednog mjeseca i 12 dana umro je taj kralj kojeg su nazivali Velikim i koji je vladao golemim prostorom od pribaltičkih zemalja i Poljske do Jadranskog mora i Bosne. Pet dana nakon smrti sahranili su Ludovika prvog u stolnom Biogradu u kapelici koju je sam dao sagraditi. Njegov životopisac napisao je da je za njim bila tolika žalost da su svi njegovu smrt oplakivali kao svoju. Općinsko vijeće Trogira povodom kraljeve smrti donijelo je 5. listopada ovakvu odluku. Svaki plemić mora u petak 10. listopada, subotu 11. i ponedjeljak 13. poći na misu koja će se pjevati za dušu pokojnog kralja. Ludoviku je bilo 17 godina kada je umro njegov otac, kralj Karlo Robert. Karlo je bio snažan vladar, bio je prvi anžuvinac na ugarsko-hrvatskom prijestolju. Karlo Robert morao je pobijediti češkog kralja Većeslava II. i Otona Bavarskog, koji su se također borili za ugarsko-hrvatsko prijestolje. Više su ga puta krunili za kralja. Krunitba je uspjela tek nakon što je papin legat zaprijetio prokletstvom vojvodi koji je uzeo krunu svetog Stjepana. Karlo Robert želio izgraditi snažnu kraljevsku vlast. Nakon što je pobjedio suparnike za prijestolje, polako je počeo kršiti otpor velikaša. Kad je skršio njihov otpor u Ugarskoj, počeo je uspostavljati svoju vlast u Hrvatskoj i Slavoniji. Godine 1322. u bici kod Blizne poražen je hrvatski ban Mladen II. Bribirski, najjači Karlov suparnik južno od planine Gvozd. Tih dana gospodin Karlo, kralj Ugarske, pažljivo primi kod kninske tvrđave Bana Mladena i odvede ga sa sobom u svojoj pratnji do Zagreba, držeći ga pod nadzorom svojih oružnika. Najposlije, kad je čuo zle glasove iz Ugarske, kako je poražena vojska koju bijaše poslao u pomoć austrijskom vojvodi i kad je sam izgubio mnogo konja svoje vojske zbog bolesti, kralj zarobi Bana Mladena, te se povrati u Ugarsku vodeći ga sa sobom kao zarobljenika. Mladen drugi umro je u zatočeništvu u Ugarskoj. Preko svog bana Mikca Karlo Robert porazio je Baboniće, najjaču slavonsku velikašku obitelj. Iako je pobjedio Mladena drugog, Karlo se nije uspio nametnuti kao vladar u Dalmaciji. Izvan njegove vlasti ostali su ključni gradovi Klis, Ostrovica i Knin, koji su nadzirali put koji je vodio iz Hrvatske i Slavonije preko doline Une u Dalmaciju. Ludovik, najstari sin Karla Roberta, nastavio je put svog oca. Dvije godine nakon Ludovikovog krunjenja umro je kninski knez Nelipac, koji je nakon poraza na drugog postao najvažniji plemić u Hrvatskoj. Nakon smrti kneza, njegov sin Ivan i majka Vladislava priznale su vlast 20-godišnje kralja. Ludovik, Božjom milošću kralj Ugarske, Dalmacije, Hrvatske, Rame, Srbije, Halića, Vladimirije, Kumanije i Bugarske svim Kristovim vjernicima, jednako sadašnjim kao i budućim, kojima će doći u ruke ova isprava. Hoćemo da sadržajem ove isprave dademo do znanja da su naše kraljevstvo Dalmacije, koje nam po pravu i redu nasljedstva pripada, neki velikaši i plemići samog kraljevstva, bjesneći svojom tiranskom moći, otuđili od naše svete krune. I ono je prevarom pripalo mnogima. Napokon je knez Ivan, sin pokojnog kneza Nelepca, Napustivši zabludu u kojoj su drugi živjeli, uzdigao se iz njihove sredine i vratio se na put istine i vjernosti, kao iz tame na svjetlo. I pouzdavši se u našu blagost, kao u svog prirodnog gospodara i priznajući ponizno kraljevska prava, dobrostivo se predao u naše ruke. Ivan Nelipčić bio je dužan Ludoviku prvom predati utvrde počitelj Srb Ostrog Junac. Kasnije njima dodana i utvrda Knin. Sada je kralj imao uporište iz kojih je mogao krenuti uspostavljanje svoje vlasti u Dalmaciji. Ali njegov otac Karlo Robert otežao mu je posao. Kad je pobjedio Mladena drugog i Bribirce, uklonio je posljednju prepreku za širenje Venecije na istočnu obalu Jadrana. U ljeto 1345. Ludovik je s vojskom krenuo prema Dalmaciji. Zaustavio se u Bihaću. Izaslanstva dalmatinskih gradova došla su mu iskazati svoju odanost. Među izaslanstvima bilo je i Zadarsko. Ali Venecija nije mogla tek tako pustiti da najjači grad na istočnom Jadranu prizna vlast Ugarsko-Hrvatskog kralja. I u kolovozu 1345. venecijanska vojska i mornarica počele su opsjedati grad. Ludovik je obećao pomoć gradu. Ludovik Božijom milošću kralj Ugarske, svojim rektorima, vijeću i općini grada Zadra pozdrav i punu milost. Za svoju ste veliku vjernost zaslužili kraljevsku milost i dostojnu ljubav. Evo naime, spremni smo da čitavom snagom, bez ikakva zadržavanja, osobno dolazimo i oslobodit ćemo vas od svih vaših nevolja i vaših smetnja. I oslobođene ćemo vas uz Božju pomoć obdariti kraljevskom ljubavlju. Ludovik je pod Zadar došao tek u prosincu 1346. godine i tamo ga je teško porazila venecijanska vojska. Ludovik je s Venecijom sklopio osmogodišnji mir, a Dalmacija sa Zadrom ostala je u rukama mletaka. Ali nakon osam godina Ludovik se vratio. 18. veljače 1358. godine Venecija je s ugarsko-hrvatskim kraljem morala sklopiti mir. Mir je sklopljen u Zadru, u sakristiji samostana Svetog Frane. Po tom miru Venecija se u korist Ugarsko-Hrvatskog kralja odrekla ovih posjeda. Čitave Dalmacije, to jest od sredine Kvarnera sve do granica Drača, sa svim gradovima, zemljama, utvrdama, otocima, na vlastito gradova Nina, Zadra, Skradina, Šibenika, Trogira, Splita, Dubrovnika, koji se nalaze na kopnu. Zatim gradova i zemalja Osora, odnosno Cresa, Krka, Raba, Paga, Brača, Hvara i Korčule, i naslova Dalmacije i Hrvatske kojima su se običavali služiti duždevi. Mirom u Zadru Ludovik je cijelu Dalmaciju priključio ugrsko hrvatskom kraljevstvu. Pod Ludovikovom krunom obnovljen je opseg kraljevstva Hrvatske i Dalmacije kakvim su nekada vladali kraljevi Petar IV. Krešimir i Zvonimir. Ludovik I. zavladaće područjem koje će se prostirati od pribaltičkih zemalja i Poljske do Dalmacije i Bosne. Zbog toga neki će ga nazvati i velikim ali nakon 40 godina vladanja Ludovik je umro. A nakon njega nastupit će kaos, jer Ludovik nije imao muškog nasljednika. Govori magistar Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Činjenica je da već u doba otprilike Bele četvrtoga, u doba Arpadovića, dakle negdje sredinom, sredinom 13. stoljeća, ustaljuje se, a nešto već i ranije, recimo Bela treće je već to pokušavao, ustaljuje se načelo primogeniture. Dakle, ne seniorata, E, u smislu dakle da najstariji član kraljevske obitelji nasljeđuje preminulog ili poginulog vladara, nego ga nasljeđuje dakle njegov najstariji e, muški sin. Ta ideja se već e, i prije Bele četvrtog počela devijirati na neki način, jer je u doba Andrije II se dogodila činjenica da je plenstvo dobilo sa onom zlatnom bulom iz 1222. godine, dobilo je pravo pobune protiv vladara, što je na neki način promijenilo sliku da više kralj to jest dakle vladar ne predstavlja državu. Osoba vladara nije to, nego, e, nije, dakle, nije osoba vladara jednako država, nego da se polako stvara ideja da pojedina tijela, sveukupno plemstvo, dakle, a, a, a, postaje država, zajedno sa teritorijem koji drži, a kralj tu predstavlja prvog među jednakima. I to je po prvi put otvorilo prostor za mogućnosti manipuliranja oko izbora vladara. Naravno, situacija se bitno, bitno pomakla u tom smislu izbornog kraljestva sa činjenicom da je krajem 13. stoljeća došlo do toga da jednostavno nema muških potomaka, zakonitih muških potomaka unutar kraljevske kuće Arpadovića. Što je onda preko ženske linije, i to je prvi put da je ženska linija uvjetovala dolazak vladara preko ženske linije te, te dakle vladarske kuće, a ženska linija je u ovom konkretnom slučaju na kraju 14. stoljeća završila, završila preko sestre Ladislava Kumanca četvrtog. Dakle, u, na Napoljskom dvoru uspjeli su se Anžuvinci prebaciti na, dakle, na, na hrvatsko-ugarski ili ugarsko-hrvatski prijestol i tu, tu se po prvi put otvorila mogućnost drugačijeg nasljeđivanja. godine 1222. Andrija II, ugarsko-hrvatski kralj iz dinastije Arpadovića, izdao je takozvanu Zlatnu bulu. Andrija je bio rođak bizanskih careva i htio je zasjesti na carigradsko prijestolje. Andrija II vodio je i niz ratova. Za sve je to bilo potrebno novaca i vojnika. Uveo je nove poreze, kvario je novac i kovao ga kako je htio. Sakupljanje poreza davao je u zakup privatnicima, a od plemića je zahtijevao da se odazivaju na njegove pozive i ratuju za njega. Kad je plemićima bilo dosta takvog ponašanja, prisilili su Andriju II. da izda tu zlatnu bulu, svečanu ispravu zapečaćenu zlatnim pečatom ili bulom, kojom se ograničavala vlast vladara. U zlatnoj buli, između ostalog, je i pisalo. Prvo, određujemo da smo dužni svake godine na blagdan svetoga kralja, ako nijesmo prešnim poslom ili bolešću zapriječeni, u stolnom biogradu održati sud – pa ako ne budemo mogli biti tamo, bit će ondje bez sumnje mjesto nas Palatin i on će umjesto nas preslušavati parnice. Sedmo, ako kralj ushtjedne vojsku izvan države povesti, ne moraju s njim poći servijenti, osim na njegov trošak. A poslije povratka neka ih ne globi zato što nijesu bili na vojsi. Ako pak na zemlji udari vojska neprijateljska, moraju svi skupa poći. Deseto, ako koji dostojanstvenik pogine u ratu, mora se sinu ili bratu njegovu podijeliti dotična služba. 12. Ženama preminulih, što ih je sud nasmrt osudio ili su pali u dvoboju ili sma kojeg drugog uzroka, neka se ne otima njihov miraz. 22. Isto tako ne smiju svinje naše pasti u šumama ili na pašnjacima plemića preko njihove volje. U zadnjoj 31. točki Zlatne bule zapisano je da će se ona sačiniti u sedam primjeraka i da će se oni poslati papi, hospitalcima, templarima i na druga mjesta kako bi oni vazda pred očima imali tu povelju i pazili da kralj i plemići ne odstupaju od onoga što je u njoj zapisano. A onda su uslijedili čuveni reci. Ako pak mi ili tko od naših nasljednika ikad ushtjedne raditi protiv ove naše odredbe, neka po ovoj povelji bude zauvijek slobodno, a da se ne ogriješi o vjernost ne samo biskupima nego i drugim dostojanstvenicima i plemićima kraljevstva, svima kolikima i svakomu za sebe, sadašnjima i poznijima, oprijeti se i protiviti nama i našim nasljednicima. Dakle, po zlatnoj buli, ako kralj prekorači svoje ovlasti, plemići se mogu protiv njega pobuniti. To je bilo veliko slabljenje kraljevske vlasti. Uz to, Anžuvinci su na ugarsko-hrvatskom prijestolju zamijenili Arpadoviće preko ženske loze. A sada Ludovik je umro bez muškog nasljednika. Tko ga je mogao zamijeniti? Njegova maloljetna kćer Marija ili neki muškarac, poput napoljskog kralja Karla Dračkog, koji je bio najbliži muški rođak Ludovika I. I onda se već, dakle, u toj situaciji pojavila, pojavila mogućnost ili da će to postati Karlo Drački po načelu seniorata, što se naravno dijelu plemstva nije sviđalo, pogotovo dijelu koji je bio na samom dvoru, koji je u krajnjoj liniji i bio ta izvršna vlast, taj najoperativniji dio kraljevog personala i dovelo se do toga da će kraljice preuzeti dakle vlast, a dakle ženska linija će preuzeti, preuzeti vlast, ali sa, sa nužnom ženitbom sa nekim. U trenutku kraljeve smrti Elizabeta Kotromanić, dakle žena Ludovikova i majka tadašnje još ne kraljice, dakle Marije, pokušala je Mariju instalirati i na poljsko prijestolje. Međutim, to poljsko plenstvo niko nije prihvaćalo, pa se onda mlađa sestra Hedviga je postavljena za kraljicu, ali vrlo brzo se udala dakle, u litvansku knježevsku kuću Jagel i tako Jagelovići dolaze na poljsko prijestolje i to je onda veza kako će Jagelovići kasnije se pojaviti i na ugarsko-hrvatskom prestolju. Isto, istodobno e, Marija je bila zaručena za češkog princa Zigismunda koji je imao daleko veće pretenzije što će se na kraju njegove vladavine Žigmundove ili Zigismundove vladavine pokazati da su njegove pretenzije daleko veće od samo ugarsko-hrvatskog kraljestva. E, međutim, u situaciji u kojoj se našlo kraljestvo, Marija je bila vrlo brzo instalirana za kraljicu ali budući da je bila malodobna još uvijek, jer pa se nije mogla ni udati, njena majka Elizabeta preuzela izvršnu vlast zajedno sa tadašnjim palatinom e, Nikolom Gorjanskim. Već u prvoj godini vladanja počinju problemi za kraljicu Mariju i njezinu majku Elizabetu. Prvo, Marija i njezin zaručnik, Sigismund ili Žigmund, gube kraljevinu Poljsku a onda 1383. Marija i Elizabeta počinju gubiti Hrvatsku i Dalmaciju. Prvo se protiv njih pobunio Ivan Paližna, prior ili poglavar reda Ivanovaca u Hrvatskoj i Ugarskoj. Red vitezova Ivanovaca imao je velika imanja u Hrvatskoj i Ugarskoj i Ivan Paližna bio je moćan suparnik. Zašto se prior pobunio protiv kraljice? Vjekoslav Klajić u svojoj povisti Hrvata pretpostavlja da je ovo mogao biti razlog. I u prvoj polovici godine 1383. živio je Ivan Paližna još nekako u sporazumu s objema kraljicama. Dana 22. travnja bijaše župan kraljevskih udvornika u županiji Tolmanskoj po imenu magistar Jakov de Kolus, navalio na priorov posjed Gerenas u istoj županiji, te mu silom odvukao na kraljevsko zemljište njegova podanika Ivana, sina Vogizova. Zbog toga nasilja potužio se Ivan Paliž na kraljici Mariji, koja je povjerila stolno biogradskom kaptolu da istraži stvar. I zaista je kaptol ustanovio 9. svibnja da je župan kraljevskih udvornika počinio nasilje. Možda Ivan nije dobio željenu zadovoljštinu, a možda su ga na pobunu potakli bosanski kralj ili Venecija, koji su osjetili da Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo slabi, kako bilo, u srpnju ili kolovozu 1383. Ivan Paližna je u Vrani podigao bunu protiv kraljice Marije i njezine majke Elizabete. Ivanu Paližni uskoro su se pridružili i drugi velikaši u kraljevstvu. Palatin Nikola Gorjanski morao je skupiti vojsku protiv pobunjenika. 30. lipnja 1384. godine Nikola je poslao ovo pismo svom pobratimu Ladislavu. Volja je naše gospođe kraljice da sa svim svojim četama i družinom pođete u rat, a drugo da ne činite. I, ako hoćete, darovat će vam ona jedan od svojih gradova, u koji ćete moći smjestiti svoju gospođu suprugu, dok je bude moguće pokloniti vam veća imanja. Izvolite o tom svoju nakanu gospođi kraljici priopćiti. Velikaši koji su se digli protiv kraljice Marije Elizabete bili su moćni, imali su velike posjede, a ključ njihove moći krio se u reformi koju je proveo kralj Karlo Robert, otac Ludovika I. Naime, on je želio reformirati vojnički sustav Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i uveo je takozvani banderijalni sustav. A radi se naime o sustavu da je čitavo kraljestvo u vojnom smislu podijeljeno na, na više banderija. U smislu dakle da postoji banderi e, kraljevskih prelata, banderi kraljevskih gradova, banderi e, pojedinih županija. Realna okolnosti su tako stvorile situaciju da je banderi velikaša, to jest baruna, bio najudarnija najudarniji dio vojske kraljevske. Iako po samoj strukturi to ne bi tako trebalo izgledati. Ali tako je ispalo. Razlozi tome su duboko, duboko, a, dakle duboko, doko prije vladavine živinaca, a to je činjenica da već Arpadovići sa izmakom 12. na 13. stoljeće doveli su kraljevstvo u situaciju da, da su pojedine čitave županije dodjeljivali pojedinim velikaškim rodovima u smislu da oni upravljaju u ime kralja. Naravno, pri tome se očekivalo da potpuna lojalnost tih velikaških rodova u upravi tim županijama ili manjim nekim posjedima, što je naravno ovisilo o moći samog vladara. Arpadovićima se desilo da im je dio krajstva potpuno okrenuo leđa. Ludoviku se to nije događalo zato što je Ludovik bio sam po sebi energičan vladar i uspio je stvari dovesti, dovesti u red. Nakon bune u Vrani otkrivena je 8. srpnja 1384. godine i urota u Zadru. Što su urotnici htjeli i s kim su bili povezani ne zna se, ali su poznata njihova imena. Bili su to Ivan Draperi, njegov zet Karol, Petar Franka Lance i Miško Milešić. Urotnici su strogo kažnjeni, Njekoslav Klajić piše. Dana 11. srpnja bijahu Ivan, Karol i Petar javno na trgu pogubljeni, te su čitav dan bila njihova tjelesa s odrubljenim glavama izložena da se tako zastraše ostali žitelji Zadarski. Poslije bijahu od posebnih sudaca rasprodana imanja urotnika i namireni njihovi vjerovnici. Ali nakon bune u Vrani i urota u Zadru puknula je velika pobuna protiv kraljice Marije i Elizabete. Velikaši su stvorili pokret ili ligu protiv kraljica, i u toj su ligi bili jaki i ugledni plemići. Posve izvjesno obavješteni smo pokazivanju vrlo mnogih plemića i građana, naših vjernih podanika, da Pavao, biskup zagrebački Stjepan, sin nekadanjeg vojvode Stjepana, Nikola Seč, zatim njihova braća i saveznici kao sasvim himbeni odmetnici ne samo listovima i poslanicima, nego i osobno idu i obilaze naše vjerne podanike, da ih svojim nevrijednim podmetanjem zavode u svoju stranku i sebi u prilog, a na otpor prema našem veličanstvu. Ovim je pismom Elizabeta obavijestila građane Gradeca o pokretu velikaša a u tom su pokretu bili i zagrebački biskup i braća Horvat koji su posjedovala Vukovsku županiju. U njemu su bili i Stjepan Lacković, erdaljski vojvoda i kasniji hrvatski ban, Nikola Seč, dvorski sudac i Nikola Zambo, dvorski blagajnik. Protiv tako moćne skupine kraljica Marija i Elizabeta morale su upotrijebiti sva sredstva. Hoteći stoga takvu himbenu nevaljavštinu promišljenom razboritošću predusresti, Želimo i vašoj vjernosti tvrdo nalažemo da čim ugledate ovo pismo javno među sobom proglasite da se nijedan plemić, ne plemić i kojega drugog staleža, zanimanje i dostojanstva čovjek, pa ni vaš sugrađanin, pod kaznu nevjere ne usudi uz one himbenike i odmetnike pristati ili im priteći u pomoć savjetom, službom ili subsidijama, da tako ustraju u svojoj nevaljavštini i odmetništvu. Hoćemo i zapovjedamo. Ako bi koji od rečenih buntovnika ili njihovih privrženika i službenika došao u vašu sredinu, da zarobite njih i njihove stvari i da ih onako zarobljene držite u znak vaše vjernosti. Usprkos ovakvih prijetnji, velikaši su odlučili pronaći novog ugarsko-hrvatskog kralja. I našli su ga u Karlu Dračkom, napuljskom kralju i najstarijem rođaku Ludovika I stvari s jedne strane jednostavna, s druge strane komplicirana. Treba imati na umu kako funkcionira um srednjovjekovnog čovjeka i općenito kako funkcionira sama instalacija ugarsko-hrvatskog, to jest ugarskog kralja. Jer prije svega a, treba imati na umu da još od 12. stoljeća, iako je postao sustav dvostruke krunitbe u doba Kolomana njegovog nasljednika Stjepana, dakle da se ugarski kralj prvo kruni za ugarskog kralja, a onda se kruni za hrvatskog kralja, to je već nakon Stjepana izgubljeno jednostavno uh, ugarski kraljevi su se krunili jedanput krunom Svetog Stjepana, sakra korona Ungarije, dakle i to je značilo da oni su krunjeni i e, krunjeni vladari ne samo Ugarske nego i Hrvatske. E sad, tu je bitno imati na umu da za to treba biti ispunjeno nekoliko uvjeta. S jedne strane, kruna dakle mora biti vladar krunjen krunom Svetog Stjepana, a koja, koja, koja, dakle i dan danas se čuva u, Budim, u Budimu, ali krunivu mora sprovesti ostrogonski nadbiskup i dva ne smije biti nigdje drugdje nego u stolnom Biogradu. Što dakle spaja u principu tri stvari na jedno, na jedno mjesto, a, dakle moraju biti ispunjena tri uvjeta. mnogi vladari, recimo sam Karlo, Karlo Robert Anžuvinski, on se čak četiri puta krunio prije nego što je ispunio sve uvjete. I svaki put je morao ponoviti to zato što mu je nešto od toga falilo. Kraljica Marija bila je okrunjena u Stolnom Biogradu dan nakon pokopa njezinog oca kralja Ludovika. Bila je okrunjena krunom svetog Stjepana i okrunio ju je ostrogonski nadbiskup. Dakle, njezino krunjenje zadovoljavalo je uvjete koji su bili propisani. Ali Marija je bila žena i usto maloljetna. A kraj 14. stoljeća, u ostalom kao i cijeli srednji vijek, nisu bili naklonjeni ideji da na prijestolju bude žena. Postoji i tajna verzija tog viteškog društva da žena vlada. Jednostavno, ideja je da je kralj taj koji, koji treba vladati, da je muško, dakle, prvo muško treba biti dakle, e, na, na prijestolju. To je donakle vezano i sa nekim starim tradicijama e, o svetom kralju, jer uistinu treba imati na umu da je kruna, e, dakle, kruna Ugarska je sveta apostolska kruna u principu, jer je to se onaj Arpad koji je postao Stjepan, koji je sveti, koji, koji je direktno podvrgnut papom, a, dakle papi, a istovremeno dakle, e, on je Boži pomazanik. To je dakle još od židovske tradicije se provlači ta, ta ideja Božeg pomazanja. Danas to imamo čak tu ideju, dakle, tog ideja potrebe božanskog pomazanja još uvijek postoji dakle, u inicijaciji biskupa. E, I to jedno, taj ritus jedan s drugim je vrlo blizak jer uistinu treba se sjetiti ranijih stvari da, da jednostavno da se čita ta ideja vladara, vrhovnog svećenika ili svećenika e, e, i njegove povezanosti s Bogom seže još od samog Rima. Dakle, vladar jednako Bog, e, u Rimu onda se to malo s kršćanstvom pa, izmjenjuje, no sada ne idem u jednu preširoku široku priču, žena ne može biti to jest vrlo teško može biti. Istovremeno treba se sjetiti da, je, da, da nema u tom trenutku onog što će 1712. desiti, dakle pragmatička sankcija, po kojoj, dakle postoji zakonski papir po kojem žena uistinu može naslijediti. U jednom trenutku učinilo se da postoji rješenje koje će zadovoljiti i kraljicu i Elizabetu i velikaša. U veljači 1385. Marija i Elizabeta boravile su s dvorom u Požegi i tamo im je stiglo jedno francusko izaslanstvo. Naime, izaslanstvo je tražilo da se iz Dubrovačkog zarobljeništva oslobode neki francuzi koji su krenuli u pomoć francuskom pretendentu na Napoljsko prijestolje, ali su bili zarobljeni od Dubrovčana jer su im nanijeli nekakvu štetu. Tijekom tih pregovora francuski pregovarači ugledali su povodnu priliku. Bilo je jasno da Marin zaručnik Žigmund, sin čuvenog njemačkog i češkog kralja i cara Svetog Rimskog carstva Karla IV. nije po volji niti ugarskim niti hrvatskim velikašima. I da bi bilo možda bolje da se Marija zaruči Slujem, vojvodom od Orleana i bratom francuskog kralja. Elizabeta, moćni palatin Nikola Gorjanski i dvor prihvatili su ideju. Sad je trebalo vidjeti hoće li se s tom idejom složiti i pobunjeni velikaši. 27. travnja u Požegi sastali su se kraljica i njezini dvorjani s pobunjenim velikašima i nakon dva tjedna sklopili mir. Sastanak u Požegi završio je sporazumom prema kojemu će vladanje žene prestati. Ali na prijestavlje neće doći niti Žigmund Luksemburški, niti napuljski kralj Karlo Drački, već orlanski vojvoda Luj. Ali to se rješenje nije svidjelo Žigmundu i on je okupljao vojsku kako bi provalio u Ugarsku i Hrvatsku. I velikaši su odustali od sporazuma. Francuska je bila daleko, a napuljski kralj Karlo Drački bio je puno bliži. I tako je već u svibnju 1385. završio mir sklopljen u Požegi. Kada dakle Marija dolazi na prijestolje, ona se mora udati. Nema varijante da, da, da, će ona zavijeka biti kraljica. Mora postati kralj. A, a zato što razlog tome je i vrlo praktične naravi. E, dakle, e, kralj je zaštitnik kralj, se defenzor, regni. Dakle, on, on, to žena ne može biti, ona ne može sjesti na konja i krenuti povesti vojsku. Ili barem u svijesti onovremenih ljudi to ne funkcionira kao tako. Stoga je ona zato zaručena za Žigmuta. Međutim, Žigmut u tom trenutku on nije krunjeni kralj, on je samo zaručnik. A, dakle, to otvara opcije, a, opcije a, pobunjenicima da, da, da, mogu malverzirati, da, dakle tražiti bolju opciju. Zašto Karol Drački? Pa on je najstariji, najstariji lud, i najbliži Ludovikov rođak. Trenutno na poziciji kralja u Napolju. I zbog toga se ide po njega. išlo, bi se, išlo bi se po njegovog sina, ali on je malodoban. I ne, i ne može se... I, e, on će u trenutku kada, kada sam kralj Karlo Drački premine, to jest dakle kad, kad završi pod nožem Blaža Porgača, jednostavno će postati druga opcija Ladislav Napojski. Ali u tom trenutku on je jedina mogućnost u toj ideji dakle traženja nasilnika unutar kraljevske, krvi unutar dakle same postojeće dinastije. Tako da, tako da taj put je relativno dugačak, ali e, dakle dugačak jer treba poći pod, tog dakle, kralja, pitati ga da on želi se prihvatiti toga, automatski time on dakle postaje zaštitnik tog i zaštitnik tih ljudi, a onda se moraju ispuniti te tri uvjeta, što uopće nije nimalo jednostavno, zato što krunu drže kraljice, kojima se ta ideja kao takva uopće ne sviđa. kolovozu 1385. zagrebački biskup Pavao došao je u Napulj po Karla Dračkog i predao mu poruku u kojoj su velikaši zatražili od Karla da prihvati krunu Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše. Kad je biskup postao sam s kraljem, probesjedi po prilici ovako. Veledušni glavaru, uspomena na tvoje slavne pređe još nije u nas spala u nezahvalan zaborav, pa nas je to i ohrabrilo da se obratimo na ate. U tebi teče krv slavnih kraljeva ugarskih. Tebi jedinom pripada žezlo kraljevstva. Ženska ruka ne umije upravljati državom. Ona ne može smiriti borbe koje je potaknula. I tako je kraljevstvo koje si nekada gledao bogato i sretno, od bijesna rata gotovo uništeno. Zovemo te dakle da izmiriš nesložno kraljevstvo, da ujediniš nesložne vojvode. Tebi ide po pravu kraljevstvo. Karlo Drački prihvatio je poziv da se okruni krunom Ugrsko-Hrvatskog kralja. Sredinom rujna 1385. godine Karlo Drački krenuo je prema Hrvatskoj. Vjekoslav Klajić piše da je Karlo namjeravao na put povesti i svog sina Ladislava. Kraljica, koja navodno nije bila oduševljena Karlovom odlukom, protivila se i da sin krene na put s ocem. Spazivši kraljice da sin ide s ocem, gotovo pomahnita i ogorčena navali na kralja. Oj, najluđi od svih otaca, zašto vodiš sina u očitu smrt? Ako se ti ne bojiš smrti, koju ti svi proriču, pa ako ti nije stalo za sebe, smiluj se barem meni i ostavi mi tužnoj sina na utjehu. Ja ću inače raspletenih kosa poletjeti u grad i čitav puk uzdišući i jadikujući moliti da mi vrati sina što si mi ga oteo. Karlo nije na put poveo svog sina. Preko Senja došao je u Zagrebu u kojemu je ostao do prosinca 1385. Na Silvestrovo te godine u Stolnom Biogradu okrunjen je za ugarsko-hrvatskog kralja kao Karlo II. Marija se morala odreći prijestolja, ali Karlo neće dugo vladati. 7. veljače 1386. Blaž Forgač udarit će ga buzdovanom u glavu i teško ga raniti. Naravno da Nikola Gorjanski kao palatir a onda dakle i čitav taj personal koji, se, koji je pod Palatinom i svi oni koji nisu dvorski blagajnik i dvorski sudac koji se nalaze dakle na suprotnoj strani, a, to su dakle tu tavernici e, razno razni, njima je e, u tom trenutku u interesu su bile kraljice da budu e, vladarice. Jer I svejedno što, što, one, što oni znaju da one nemaju baš tako puno pravo da, da postanu, pogotovo da postanu dakle, vladarice. To otvara mogućnost manipulacije. U tim, dakle, i vlastite promocije u svemu tome, naravno, niko od njih ne očekuje da će sam postati kralj. Ali otvara mogućnosti vlastite promocije, vlastitog bogaćenja i pronalaženje nekih vlastitih boljih opcija u, čitavom, tom, e, u dakle, e, tom e, sustavu kraljevske vlasti. dolazak Karla Dračkoga i povlačenje dakle, svojih kandidatura, to jest i, dakle, povlačenje sa kraljevskog prijestolja Elizabete, to jest Marije, kao zakonite kraljice, zakonite naravno pod navodnim znakovima, mrsi planove dvorskoj, dvorskoj klici i nastaje spletka i tijekom krunitbe navodno su se pojavili loši znakovi za novog kralja. U vrijeme kada je slavlje u crkvi bilo najveće, kraljica Marija i Elizabeta legle su na grob Ludovika I i počele plakati. Taj je postupak utjecao na raspoloženje. Vjekoslav Klajić piše. To dirnu okupljeni narod silno. I kad je zatim nadbiskup Ostrogonski tri puta pitao narod hoće li Karla za kralja, nije crkva odzvanjala oduševljenim klicanjem, nego muklim šapatom, koji je svaki put bio sve slabiji. Kad su htjeli iznijeti iz crkve zastavu svetog Stjepana da je nose pred kraljem, udariše njome od crkvena vrata te razbiše. Puk je odmah nagađao da će se nešto zgoditi. Još neugodnije slutnje obuzeše pučane kad je Karlo ulazio u Budim i kad je nastala strašna oluja s grmljavinom i potresom od kojeg se raspuknuše zidine kraljevske palače. Klajić još piše da je jato vrani Gavranova doletjelo do palače i da su Gavranovi počeli udarati krilima po prozorima i graktati. Pokušali su ih otjerati, ali uzalud. Gavranovi nisu htjeli otići. Karlo stvarno nije dugo vladao. 7. veljače Elizabeta je pozvala Karla u svoje odaje kako bi raspravljali o vijestima koje su stigli od Žigmunda. Pošto kraljica napomenu da će govoriti o državnim poslovima, otpustio on svoje talijanske dvorjanike dok mu se tjelesni stražari raštrkaše po hodnicima. Na jednom uđu u dvoranu Nikola Gorjanski i prvi peharnik Blaž Forgač, da se tobože s kraljicom oproste. Razgovor se međutim i u njihovoj prisutnosti nastavio. Kad se u to Karlo licem okrenuo prema kraljici i odvratio od oba muškarca, namigne Gorjanski forgaču, a ta izvuče svoju topuzinu ispod kabanice i udari Karla u glavu. Ubojica se na to mašući krvavim topuzom progura između pridošlih pripadnika kraljevske straže i pohita k četama Gorjanskog. Ubojica i Nikola Gorjanski uspjeli su pobjeći, ali Karlo nije bio mrtav. Umro je tek 24. veljače. Vjekoslav Klajić piše da je vjerojatno otrovan ili zadavljen. Ali sada se ponovo pojavio neuništivi Žigmund, vjerenik kraljice Marije. Ženitba je oduvijek bila dobar način da se dobiju kraljestva. Krajem 15. i početkom 16. stoljeća Maksimilijan Habsburški učinio je svoju porodicu najmoćnijom u Europi, zahvaljujući pametnom ženitbenom politikom. To ima čak i izreka da dok, e, e, dok svi ratuju, ti sretna austrija vladaš Europom e, brakovima. istinu i to, ta ideja, dakle, dinastičkih slijedova putem bračnih veza nimalo nije bila strana ni prije Habsburgovca. Habsburgovci su samo imali tu ludu sreću da su, da su to prepoznali i uspjeli se dakle razmiliti čitav imati dakle dovoljan broj potomaka unutar, unutar svoje obitelji i razmiliti se čitavom Europom u trenucima kada uistinu Europa je se našla u vrlo, vrlo, e, vrlo, vrlo burnim, e, e, burnom razdoblju. međutim, ta ideja brakova, nije, brakova i osiguranja vlasti pojedine dinastije a, uslijed kao što se desilo dakle a, sam Ludoviku da nema muški potomaka nije bila, nije bila strana evo sam Ludovik je imao samo ženske, ženske a nije se uspio za, života pobrinuti da to se na neki način drugačije riješi, a, to da bude okonča, donese se konačno rješenje, ali upek, ipak je uspio, dakle, uspio da se uspio vjeriti svog čer za češkog princa. Zigismund je češki, češki princ, dakle, e, ali drugorođeni. On ne može, on, e, ne bi njemu bilo Ugarsko kraljestvo uopće interesantno, međutim on je svjestan da njegov brat Vaclav će to naslijediti kraljestvo i da on tu ne može. A aspiracije Luksemburgovaca su puno veće, kao što će svijet, vidjeti, pogotovo samo Žigbuda. A, aspiracije su da postanu i e, njemački kralje budući da češki kralj je izbo, dakle, jedan od izbornih knezova za biranje, za biranje cara preko toga Luksemburcovci računaju da će se i uzdići na, na carski prijestol, što će uistinu pred kraj svoje vladavine i uspjeti. A, osim toga uspjeti će uspjet će se popeti i na njemački prijestol, pa će onda u principu jedan dio, dio svoje vladavine Žigmund vladati kao car, a neće biti car. Kraljica Marija, Elizabeta i urotnici nisu dugo uživali u svojoj pobjedi. Godine 1386. Kraljice su otišle u posjet Nikoli Gorijanskom u Gorjane nedaleko od Đakova. Tamo su ih sačekali Karlovi ljudi. Što se kod Gorjana događalo opisuje kroničar Ivan Turoci u dijelu Kronikon Hungarorum. On kaže da su u toba godine gdje žarko sunce stupa u znak lava i muči žetaoce strašnom žegom, kraljice s palatinom otišle iz budima, praćene četama dvorjanika. Pa kad su se na znameniti blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi kretali sredinom polja put Đakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, planteći u srcu osvetom, bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nisu bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bi Jaše Smion, u prvom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrube mu glavu na očigled kraljici. A Palatin Gorjanski, kad je u tolikoj pogibli vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljice. Ali što je koristila obrana samo jedne ruke, kad su ga sa sviju strana napadale neprijateljske mišice i ranili smrtonosno udarci strelica. Nikoli Gorjanskom također su odrubili glavu pred kraljicama, a njih su pobunjeni velikaši odveli u zatočeništvo u utvrdu Novigrad kod Zadra. Radi se dakle o situaciji kada su kraljice došle u posjetu, u posjetu samome Palatinu Gorjansku na njegovom posjedu Gorjani. A, dočekala ih je grupa dakle predvođena braćom Horvat Ivanom od Paližne. uhvatili su kraljice, u, u borbi je poginuo i sam Palatin Gorjanski, a kraljice su zatvorene u Novigrad, u blizini, dakle da, današnji Novigrad e, u zaleđu Zadra e, e, i tamo dakle bile utamničene Žigmund će, e, će to iskoristiti da zatraži svoje kraljevsko pravo. Dakle, i e, svoje, svoje, svoje kraljevsko pravo, a istovremeno i prisiliti prisiliti, dakle, budući da, da se u tom trenutku uistinu sada ne pojavljuje se niti jedan pretendent, mada se pojavljuje jedan, ali indirektno, to je bosanski kralj koji će tu napraviti takav darmar koji će se provlačiti onda, nakon što će se riješiti dinastičko pitanje, provlačit će se pitanje koje će u krajnjoj liniji dovesti do ugrožavanja čitavih ovih prostora za dugi niz stoljeća kasnije, ali dobro, doći ćemo i do, doći ćemo i do toga. E, naime, e, Žigmund će prisiliti, e, prisiliti plemstvo u Budimu da ga se proglasi za kralja, krunit će se i nakon toga će ići oslobađati dakle, Mariju, što će, što mu uspjeti, ali za to će biti prisiljen sklapati savez sa, sa Venecijom s čime će Venecija dodatno biti upletena u taj, u taj, u taj kako se zove, dakle, u taj dinastički sukob, što će Veneciji naravno doći naručeno, jer se je samo neki 50 godina ranije morala odreći Dalmacije kao takve, a sada legitimno može po prvi put nastupiti na tom prostoru kao nekakva zaštitnica, dakle, pomoćnica kraljevske vlasti koja u tom trenutku u istinu je vrlo ne, vrlo, vrlo nesigurna. Žigmund je primorao ugarsko-hrvatski dvor da ga vjenča s kraljicom Marijom i onda se vrati u Češku. Ali tada je saznao da su kraljice napadnute kod Gorjana i da je njegova supruga zatočena. Žigmund se vratio u Ugarsku u studenom 1386. dobio je naslov gospodara i tutora Ugarsko-Hrvatskog kraljestva. Kasnije je još dobio i titulu kapetana. I dobio je zadaću da savlada otpor protiv dvora i da oslobodi kraljicu Mariju i Elizabetu a 31. ožujka 1387. Žigmunda je u stolnom Biogradu dio ugarskih velikaša okrunio za kralja. A novi je kralj pobunjenike optužio da su neprijatelji krune. To znači da je, da je čovjek lišen svake moguće zaštite. Dakle, on je pobunjenik i u principu, ukoliko nije stvarno dovoljno vojno moćan kao što su, u, dakle, barem u početku svoje pobune e, dobar dio, dakle, to plemstvo bilo moćnije od samog Žigmunda, jednostavno to znači biti osuđen na smrt. Jer e, kazna za to je vrlo jasna. To će se dogoditi jednom od braća Horata, bit će raščetvoren. Dakle, na sve četiri strane svijeta tijelo i zabrana naravno ukopa i sva moguća za konfiskacija svih imanja. E, vrlo slično će se dogoditi recimo e, situacija Franka Panima i Zrinskima u trenutku kada, kada, kada u 17. stoljeću se posumlja u njihovu vjernost. Dakle, glavosijek dakle, sigurna smrt i konfiskacija kompletnih dobara plus vječna sramota na obitelji, što naravno u obiteljskom društvu je najgora moguća kazna što se može, što se može dogoditi. no, u ovom trenutku oni živimo da ne priznaju kao, kao, kao vladara. Plus toga oni su fizički u tom trenutku još uvijek, još uvijek e, jači, plus što dakle računaju, računaju na, na u tom trenutku upravo stasilo Vladislava Napojskog kao kandidata koji će dakle legitimno zauzeti prijestolje jer ipak u krajnjoj liniji uvijek se mogu pozvati na to da je ovaj došao na prijestolje putem braka i putem prisile. Početkom travnja 1387. Žigmund je pobunjenike nazvao neprijateljima krune, a onda je krenuo u napad na njih. Ali da bi ih mogao napasti, Žigmund je trebao saveznike u Dalmaciji i dobio ih je. Jedan od saveznika bio je krčki knez Ivan Frankapan. Drugi saveznik bila je Venecija. Tako se još jedna sila uplela u borbu za ugarsko-hrvatsko prijestolje. Vjekoslav Klajić piše. Međutim, svi proglasi kraljevi bili bi slabo koristili da Sigismund nije tražio i našao pomoć u Mlečana. Republika naime bijaše se ljuto zabrinula otkad su Hrvati stali dozivati napoljske kraljeve za vladare u Ugarskoj i Hrvatskoj. O tim pregovorima izvijesti Laurencije Demonacis u ime poslanika Mletačku republiku ovako. Prejasni gospodin Sigismund, kralj Ugarski, reče na dan uskrsa gospodinu poslaniku u Perivoju pred velikašima i biskupima. Mi bismo rado i želimo utanačiti savez s gospodinom Knezom i Republikom Mletačkom. Dana 9. travnja u Kraljevskoj kapeli, kad se misa služila, reče kralj poslaniku. Gospodine poslaniče, povjeravam vam tajnu. Ja sam sa svojim velemožama i biskupima odlučio da dva tjedna nakon duhova pođem na vojnu protiv Ivana Bana i Priora, da ih po mogućnosti uništim i da onda dospijem do mjesta gdje su gospoje naša majka, punica i supruga. Ali budući da se bojimo da bi ih buntovnici mogli prevesti po moru na druge strane, molite Republiku da izvoli na more postaviti galije koje bi stražarile. Žigmund je s novim saveznicima krenuo na pobunjenike i pobjedio ih. Oslobodio je kraljicu Mariju iz zatočeništa. Doduše njezina majka Elizabeta ubijena je početkom 1387. Do ljeta te godine Žigmund je zavladao Hrvatskom i Slavonijom, ali je u Dalmaciji dobio novog suparnika. U taj opći metež uključila se još jedna sila, Bosna, kralje Tvrtka prvog. Na prostoru vladavine e, Tvrtka e, kod, Romanića, pa onda nakon njegove krunbe za kralja Stjepana Tvrtka, a e, je, je obuhvaćeno i pravoslavno stanovništvo i katoličko stanovništvo. A obuhvaćeno je također kako se zove e, taj prostor još odakle od onog do, od doba Kulina Bana da tako to nazovem e, je osumnjičen da tu postoje neko ko se zovu, zovu ih izvori vrlo često heretici patareni, u biti radi se o crkvi bosanskoj. A, dio historiografije, to jest dobar dio historiografije smatra da je Tvrtko uistinu bio katolički vladar ali u krajnjoj liniji to ne treba, ne treba nas sad zamarati. Ali ta ideja da on vlada dakle raznolikim dakle vjerskim elementima, a plus toga da činjenica da na prostoru koji mu je tu tako blizu, a svaki vladar naravno želi imati izlaz na more, a, dakle je vlada jedna posebna pomutnja otvorila je tvrtku prostor da se tijekom kraja 80. godine 14. stoljeća pa onda pogotovo e, u 90. jednostavno prelije preko granica Bosanskog kraljestva i postavi se, postavi se za upravitelja i vladara dakle i dalmatinske obale pa će onda to uvjetovati da će se on nazivati i kraljem i Hrvatske i Dalmacije tih pet godina borbi i meteža nisu stradale samo okrunjene glave i velikaši. Borba za ugarsko-hrvatsko prijestolje i za zemlje koje pripadaju kruni Svetog Stjepana odnosila je živote i običnih ljudi, podanika, seljaka i građana. Od jeseni 1387. tvrtkova vojska počela je pustošiti zaleđa Zadra i Splita. U lipnju 1388. Spličani su odabrali svog sugrađanina Nikolu kako bi otišao na Žigmundov dvor i obavijestio kralja o stradanju građana. Vjekoslav Klajić piše. Poslanik je imao u ime Spličana govoriti kralju i kraljici i to svakome napose. Već više od tri godine, tako je imao besjediti kralju poslanik Spličana, bije nas mač kralja Bosanskog, a već osamnaest godina trpimo progone od Ivana Paližne. Ti su nas dušmani naši nekad razdijeljeni uznemiravali, a od 18. veljače ove godine gnjetu nas zajedničkim silama, progone nas i uništavaju. Banovina Bosna i grad Klis puni su naših zarobljenika, mrtvaca, plijena i otkupa za zarobljenike. Sve što imamo je oštećeno, uništeno, popaljeno, sve do zidina samoga grada. A što je još gore, naši su zarobljenici ne samo nemilosadno mučeni, nego i gladom i žeđom moreni, pa će ih i udova lišavaju, te stoga umiru. Trupla naša nepokopana daju se vucima i psima. Svi nam se usjevi grabe, a i ognjem uništavaju. Uvijek stojimo u oružju, noću ne spavamo, nemamo mirna dana. Za stanovnike Splita i Zadra olakšanje neće doći. Kralj će saslušati njihove izaslanike, ali pomoć neće stići. Govori magistar Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Dio stanovništva naravno bježi, seli se. Međutim, ono što, ono što, e, što, što će biti bitno, bitno, e, bitno e, važnija stvar je ta svijest o nesposobnosti kraljevske vlasti da, zaštiti. Jer prije svega, dakle ono što sam bio rekao, kralj je defensor regni. Dakle, on je branitelj kraljevstva. Ako to kralj ne može izvršiti, onda se traži drugi branitelj. I jedan od bitnih razloga zašto će dalmatijski gradovi a, između 409. i 420. dio njih čak i svojevoljno preći pod mletačku upravu je ta činjenica svijesti da hrvatsko-ugarski, to ugarsko-hrvatski vladak nije sposoban i zaštiti. U lipnju 1390. dalmatinski gradovi i otoci priznali su vlast bosanskog kralja Tvrtka. Ali on neće dugo uživati u toj vlasti. Žigmund je bio vladar s devet života. Borba za prijestolje nastavit će se, a od te borbe ugradsko hrvatsko kraljevstvo neće se više oporaviti. Zašto? Poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Alen Križančić, emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.